and the girls are sweet to me. Need you with my darling is kind. Isan, alas, izan. Bidea hartzen dudan. Dantza beti izan da. Baina bai, ba, artistikoki edo bai. Ona da, bai, bai. ezagut. Amets bat bete dute. Ausarta izan naiz. Mm. Kultur alea Euskal Irratietan. beren aurpegia da izpiluan ikusten dudana. Gure aurrekoen arrastoa ikus dezakegu gure aurpegian. Gure aurrekoen beldurrak, izuak, isiluneak, gozatzeko moduak islatzen alditu. Noren oiartzuna da nire aurpegia. Noren oiartzuna naiz ni. Ba, gure kultura talarekin segituko dugorain eta entzun duzuena Deiabu Panpin Laborategiaren azken antzerki aurrako aurkezpen bideoa duzue. Bai, aurkezpen bideoa jarri dizuegu Arrastoak antzerki obraren biratsoa abiatzear baita. Eta beraz, ba, gaur ausnarketa ezberdinetara bide uzten duen intrigazko obra honen inguruan zertxo bai gehiago jakiteko sedez, Badeiabu, Pampin Laborategiko Urko Redondo eta Inara Gurrutxaga izango dira gure gaurko gomitak. Eta entzungo ditugu, baina lehenik eta behin azpimarratu nahiko genuke Euskal Antzerkia iparraldean bultzatzeko asmo segitura ezberdinak bildu direla. Hamlet Antzerkiarekin egin bezala, orain, Deiabu Pampin Laborategiak egin berri duen antzeslana arrastoak iparraldeko leku ezberdinetara iristeko indarrak bildu dituzte ba, izan ere, ia zamre tantzazlanarekin, Petit Teatro de Pen antaldeak itzuli bat antolatu zuen, iparraldeko hainbat programatzaiekin, eta baita Euskal Kultur erakundearen partaidetzarekin ere. Eta esperientzia harrakastatxu berritu nahi izan du Euskal Kultur erakundeak beste obra batekin, eta bada, beste programatzaiekin elkar lanean, arrastoak lana hainbat lekutan ikusi izango dugu aurten ere. Parte hartu duten egituren artean aurten Endaiako Herriko Etxea, Otelore Elkartea, Biarritz Kultur Elkartea, Bidarteko Herria, Mauleko Herria, Base Nafarroako Herriantzokia eta Lusoko Arrisuri aretoa ere aurki litzake. Ainara Gurrutxaga eta Urko Redondo, kaixo egunon. Egunon. Egunon. Gaur arrastuak sorkuntza lan berriaz mintzatuko gara zuekin, e, ba, arrixuri gelan aurkeztu baituzue, hemen eginen baituzue justuki azararen batean estrena, estrenaldia. E, sorkuntza lan ontaz mintzatuko gara, eh, sorkuntza lan hori nola aurrera eraman duzuen ere bai, eh, oso importanta izan baita ez, e, aipatu baituzue zuen lan moldea ezoikoa dela gian, e, testu batetik abiatu baino, idei batzuetatik e, ba, abiatu baitzarete elkarlanean, taldean, obra ontara iristeko, ezta? Bai, eh, alaxe da. egia esan horrek uste dute asko markatzen duela antzeslanaren izaera bera, ez? Eta bai, zuk esan dezun bezala, duela urte terditik edo ja hasi ginen eh, gai baten inguruan bueltaka eta batez ere irudi batzuk ere, oso ba genituen buruan irudi batzuk landu nahi genituenak, e, jakin gabe ze esan nahi zeukaten eta hortik hortik tiraka tiraka, esan duzen bezala kolektiboki improvisaketa asko iten, e, ba, kaosean murgilduz benetan, Et, e, eta gero kaos hortatik, e, zera bat ez, e, orden bat edo, koherentzia bat e, bilatzen hori izan da prozesua bai. Sentimendu eta misterioz beteriko obra bat da? Mm, bai, <laughs> beterik ez dakit, baina bai, bai, saiatu gara bintzat, e, bueno, bai, gure buruari planteatzen... E, pixkat eh, thriller edo pixkat misterio punto batuk ikusun antzes lan batekin, bai bere formagatik, estetikagatik eta e, erabiliko genitun tresnak, hau da antzezpena, argia, e, soinua, irudiari importantzia, garrantzia handia emanez, Baina bai, bai saiatu ginela nolabait e, eh, e, eh, historio bat kontatzen, baina bueno, historio honek bai izango zuela mm, plus, plus hori esan dezagun, ez? Eh, misterioarena edo bueno, protagonistarekin batera deskubritzen joatea historia, historia bat bere iraganean gertatu zena edo bere iraganeko mm, jendeari, familiari eta bar. zuki, bakit misterioa denez e, eh, gauza nintze ezin azaleratu, baina e, historia pixkat eh, esplikatzeko, lau aktore eta hula gainan ikusiko ditugu, eta hortik e, zein izango da, e, ari nagusia edo historioa. Bai, ari nagusia markatzen du protagonistak, e, lur izeneko neska bada, e, bizitzaneko komplikatua izan du neska bat, e, bere ama txikitan alde intzulako etxetik, drogakin arazoak zituen eta bar, eta bueno, beti bere kasa modlatu behar izan du, bere aitaren eko ezin du eta bueno, lan egin behar du jota fuego garbik eta enpresa batean, eta bueno, hola bizi da, ez, eh, kontua da, antzes lan hasten dela, ama desagartu, osea, gazetan joan zen amarren gorputza agertzen dela hilda, ez? Eta bueno, horrek, pum, ba, lurrengan, protagonistarengan eragingo du olako, ba, bueno, irautza bat, ez? Eta, bueno, hor hasiko zaizkio galderak sortzen, bere baitan, eta, bueno, e, horrek pixka bat e, eramaten du, eramango du historia, ez? horrera izango da bere ondoan eh, psikologo bat, baiko berezia, argentinarra, eta balako tanden bat eh, sortuko dute bien artean, eta, bueno, pues hori, aventura, intriga, eta misteriozko histori batean sartuko dira. Gure gorputza, aurrekoen arrasto ez beterik dago. Guk jakinez arren, gure nortasuna ere, aurrekoen arrasto ez beterik dago gatazka baten ondorio zizildutako gauza guztiek ere usten dute bere marka. Eta hauek ere guk jakinez ezarren. Gure gorputzeko txoko ilunenetan geratzen diren arrastoak dira. Eta guk nahi izan gabe. Noiz bait, galdera moduan azaleratzen dira. Sanduzu duzu argiekin, soinuarekin e, asko jolastu nahi izan duzuela garrantzia handiko ez, eh, elementuak izango dira aurran, de jabu panpin laborategitik etorrita, e, eskenografiari dagokionez kionez, aldiontan zenunako apostua egin nahi izan duzu. Bueno, eh, apostua eh, oi, oi baina <laughs> objeto geixio erabiltze ditugula, ez dira asko, ez da ere, baina bueno, eh, objektu oso soilekin eta gutxi batzuekin saiatzen gara nolabait eh, atmosferak eta espazio diferenteak eh, eh aktoreken lanari esker, <laughs> baina eh, espazio eta eta mm, ambienteak sortzen, ez? Eh, nolabait ekartzen pertsonaio pertsonaioientzat egokia den eh, espazioak, bidea moduko bat ere kontatzen dugulako, e, intriga honetan, eta orduan espazio diferentetan mugitzeko. Gero, nahiko e, irudiari lotuta dagon e, eta atmosferi lotuta dagon lana da baita ere. Orduan horretan ari gara baita ere lanean, e, bueno, azkenean e, badeditulako bere bere sitasunak e, baita, historio bat kontatzeko garaian, E, aktore lana edo aktuatzeko garaian ere horrek ekartzen ditu, bueno, baldintzak eta askatasunak baita ere gauzak egiteko, ez? eta, bueno, ez dakit zer gehiago komentatu. Zango zenukete publikoa ez zuzten harrapatuko duzuela? Ez dakigu, egia esan, beira, e, prozesua, sormen prozesua egia da, bukatzen dela beti, edo, edo azten da, ez dakit e, publiko aurrean jartzen dezunean lan bat, ez? Esan, ez da, inoiz osatzen lan bat e, ikuslerik gabe, beraz, egia esan, gu irrikitan gaude jende aurrean jartzeko eta ikusteko aber nola hartuko duen lana, ez? Ego zabazuk barrutik nola nahi duzun harrapatu, Eta gero ikustea benetan nun sartzen den e, ikuslea e, historia hortan, ez? Nik bain noski nahiko nukela. E, Irten dadin ikuslea antzokitik e, ezberdin, edo beste zerbaitekin, edo, bueno, bai, igual eskemak pixkate hau txitarekin, edo ez dakit, guk asmori baukagu, espero lortzea, ez dakit hori gero ikusleak esan marko dute. <laughs> Ba hemen luzo narrizuri geran duzue, zuen biratsoa egingo duzue, eta e, esango dugu iparraldean pixkat indarrak elkartu direla eh, antzerkien edatzeko, alik eta areto gehienetara iristeko, ari dira, eh, e, elkarlan hortan, zuentzako ere bai e, alako egitasmoak importantak dira, Bai, bai, oso importanteak. Ba, azkenean e, antzerki taldeek e, orokorrean beraien gauz e, eh, bilakatu behar dute beraien lana, sortu behar dituzte, azkenean zuzendu e, dirua oso gutxi egoten da, onlako proiektuentzat, e, batez ere gubezelako talde txikientzat, eta e, mm, adidez egoalden forma bakarra dago dirua lortzeko dala produkziorako diru laguntzak eskatzea, gu ez dugu horrela funtzionatzen eta bueno, e, beste modu batea eta eta beti ere babes bat emanez eta espazioak eta eta dirua eskaintzea produkzio bati laguntzeko beti ere zoragarria da, e, bai, olako taldeentzat. Eta batez ere nik uste dut, eh, bueno, eh, bai programatzaileek eta kulturara gilen eh, babesa somatzea eta ba hori ez, e, emanaldiak lotu alizateko, azkenean hori delako importantena antzerkia zat, behin sortzen denean lan bat, erakutsi izatea alden eta gehiena, ez, e, zentzu batean. Nik egitasmo edo sare, sortzen ari sare horren gauzari garrantzitsuan uste dela, Gainera, e, maila ezberdinetako antolatzaileak batu nahi dituela. Hori da berrikuntza handiena. Ze garo, bueno, antzokia handiek dirua badute agian eta bueno, biltzen dira edo ez. Baina saiatzea adiez elkarte batek eraman nahi du lantzez lan bat herri batera eta bere kasa ezinezkoa litzatekena hori laguntzea eta sare horrek hori laguntzen badu hori da garrantzitsuena, ez? Azkenean e, e dena gaudelako antzerkia egitearen e, bide hortan inplikatuak eta askotan jende aktiboena kultura elkartetan eta herriko elkartetan dago jendea da hori badakigu, ez? Ta hoiek ere laguntzea egin ditzaten gozaketa eta bar oso oso garrantzitsua da. Ojala hegoalden adibidez hori ere kontutan izango balute. Baitzuli lider bat ingo dugu, unena, una urbiltza izango da, ba, lusora azararen batean, bestela beste datak ere baditu ze, zein nola, zaralduko zenuketen gomita, entzulea, pixate, eh, entzulea igoa pizteko? Bueno, e, gomita, <laughs> ez da gita, antzerkia iruditzen zait beti, beti pena merezu dela joatea, antzerkia ikustera, beti ere eh, seguro ez ustean edo sorpresa sarrapatuko zaituen zerbait badagoelako, E, orokorrean guregan, pertsonengan e, gure bizitzan ez da egunero gertatzen gauza berezi bat, eta antzergiak beti dauka zerbait berezia. Eta, bueno, ni nire aldetik, adibidez, e, ez dakit, azkenen zer izango den antzer lan hau, baina, bueno, dena ematen <laughs> egia gauza berezi bat, eta eta mm, publikoaren gan baita ere pentsatzen, ez, ondo pasatzea, eta, eta bueno, mm, ez dut esango refleksio bat era eramatea jendea, baina, Bueno, gu egin ditugu gure gogoetak bide hontan eta bueno, espero dut jendeak ere izango dela parada hartarako antzes lanarekin. Ba, mi esker. <laughs> Mi esker zuri. Sur Alea. Ba, musikaren bidetik segituko du gorain eta nabari da, eh, durangoko azoka aurbiltzen ari dela, azken aldi hontan eh, diska berrian hitz aurkezten ari baitira ez da. Ba, horietako bat, mendik gutxira eskutartean izango dugun, Lou red, mila esker izeneko bilduma dugu. Orain urte bat, Lou red, New Yorkeko musikaria zendu zela, eta bera gogoan harturik Euskal Herriko hainbat musikari elkartu eta beraien eskutik ba, musikari unen kantuak Euskara zentzuna izango ditugu. Menaldi bat eginez, ba, diskauntan Txuma Murugarren, Ruper Dorika, Nari, Gari, Ebaristo, Gorka Urbizu edo eta Maili hoien arten kolaborazioak ikusial izango ditugu. Eta hause duzue, ba, aurrera pensingel gisa eh, plazaratu duten kantua atzeko gelan denon maitalea izan zen. Lourreden, kantu ba, ezagunenetariko bat ezta. Walk on the wild side izeneko kantua bada, entzungo dugu, Delirium Tremens taldeko andonik kantatu duelarik, kantu ezagunaren moldaketa.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 Nire bihotzak zure begiak ditu izenburupeko lana argitaratu du gontzal mendibilek eta izen bera duen kantuarekin bada, guk agur esango dizu gontzule. Izan ongi eta nahi duzun arte. Aio. Begietan sartu nahi. Ta irudi horren argiaren goso Neuregin zaitu Zure begiradaren ziztadan Zeuk narabiltzu Zure begi oien distiran Suzko bekien ninian Neure gintzaitu Zure lastan baten desiran Morgildu natzaizu Euri ari du nire bihotzak Zure begiak ditu Euri ari du nire bihotzak zure begiak ditu Zure begietan sartu naiz.